Նախ ուրվանորությունների մասին համարոտ։ Պաշտպանության բանակի դիրքապահների կողմից խոցվել է հակառակորդի հետախուզական նպատակներով գործողության մեջ դրված անօթաչու թրջող սարք։ Վլադիմիր Պուտինին Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի ընտրություններում տարած հաղթանակի արդիվ շնորհավորական ուղերձ է հղել նախագահ Բակո Սահակյանը։ Շարունակվում են պետական նախարար Արայիկ Հարությունյանի հանդիպումները Ավստրալիայում։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Մեր երկրի ռազմական գերատեսչության մամուլի ծառայությունից հայտնում են, որ 3 ժամը 18:30-ի սահմաններում Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծի հյուսիս-արևելյան Թալիշի հատվածում Պաշտպանության բանակի դիրքապահների կողմից խոցվել է հակառակորդի հետախուզական նպատակներով գործողության մեջ դրված անօթաչու թռչող սարք։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի ընտրություններում տարած հաղթանակի արդիվ 3 նախագահ Բակո Սահակյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել Վլադիմիր Պուտինին։ Ուղերձում ասված է. «Հարգարժան Վլադիմիր Վլադիմիրի, Ընդունեք իմ անկեղծ շնորհավորանքները Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի ընտրություններում ձեր բացարձակ հաղթանակի կապակցությամբ, որը մեկ անգամ եւս հաստատեց ձեր վաստակած հեղինակությունը ռուսաստանցիների մոտ եւ դարձավ Ռուսաստանի սոցիալ-տնտեսական շարունակական զարգացմանն ու բարգավաճմանը միջազգային ասպարեզում նրա շահերի պաշտպանությանն ուղղված ձեր ջանքերի համաժողովրդական աջակցության վկայությունը։ Արցախում բարձր են գնահատում ձեր անձնական ավանդը եւ Ռուսաստանի Դաշնության որպես ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահ երկրի դիրքորոշումը Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության համապարփակ եւ արդարացի կարգավորման գործում։ Համոզված եմ, որ Ռուսաստանը այսուհետևս կշարունակի ջանքեր գործադրել տարածաշրջանում խաղաղության պահպանման ու ամրապնդման, կայունության ու անվտանգության ապահովման գործում Մեկ անգամ եւս շնորհավորում եմ ձեզ հարգարժան Վլադիմիր Վլադիմիրի եւ մաղթում ձեզ ձեր բոլոր հարազատներին ու մերձավորներին քաջարողություն, հաջողություններ եւ բարեկեցություն, Ռուսաստանի ժողովրդին խաղաղություն ու բարգավաճում։ Ասված է նախագահ Բակո Սահակյանի շնորհավորական ուղերձում։ Աշխատանքային այցով Ավստրալիայում գտնվող Արցախի հանրապետության պետական նախարար Արայիկ Հարությունյանը նոր հարավային Ուելսի նահանգի վարչապետ Գլեդիս Բերեջիկյանի հետ մարտի 18-ին մասնակցել է Սիդնեյի հայ ավետարանչական ընկերակցության արարողությանը։ Եկեղեցական միջոցառումից հետո Արայիկ Հարությունյանը եւ Գլեդիս Բերեջիկյանը մտքեր են փոխանակել հայրենիք սփյուռք կապերի վերաբերյալ։ Նոր հարավային Ուելսի նահանգի հայազգի վարչապետը Արցախի պետնախարարից հետաքրքրվել է նաև նրա այցի ընթացքից։ Արայիկ Հարությունյանը Գլեդիս Բերեջիկլյանին շնորհակալություն է հայտնել ցուցաբերած ուշադրության համար, նշելով, որ շնորհիվ ավստրալահայ կառույցների գործադրած ջանքերի բոլոր հանդիպումները անցկացվում են բարձր մակարդակով։ Պետնախարարը մասնակցել է նաև հայ ավենտարանչական ընկերակցության 100-ամյակին նվիրված ճաշկերույթին, որի ժամանակ հանդես է եկել ելույթով։ Արայիկ Հարությունյանը այցելել է նաև Սիդնեի Սուրբ Հարություն հայկական եկեղեցի, որտեղ նրան ընդունել է հայաստանյաց առաքելական եկեղեցու Ավստրալիայի եւ Նոր Զելանդիայի թեմի առաջնորդ Տեր Հայկազուն եպիսկոպոս Նաջարյանը։ Հոգևոր առաջնորդը ողջունել է պետական նախարարի այցը Ավստրալիա եւ նշել, որ Սփյուռքը մշտապես գտնվում է Արցախի կողքին։ Իր հերթին Արայիկ Հարությունյանը շնորհակալություն է հայտնել Տեր Հայկազուն եպիսկոպոս Նաջարյանին ջերմ ընդունելության համար, ընդգծելով հայ եկեղեցու կարևոր դերը հայապահպանության, ինչպես նաև հոգևոր ու հայեցի ճիշտ դաստիարակության գործում։ Զրուցակիցները անդրադարձել են հայրենիք սփյուռք կապերի ամրապնդմանը, ապա պետական նախարարը մասնակցել է Սուրբ Պատարագին։ Իսկ երեք Արայիկ Հարությունյանը այցելել է Սիդնեի հայ բարեգործական ընդհանուր միության Ալեքսանդր Ամենորիա վարժարան եւ Համազգայինի Արշակ եւ Սոֆի Գոլստոն ճեմարան, որտեղ հանդիպել է ուսուցչական եւ աշակերտական ազնագազմերի հետ ցանոթացել կրթօջախների պայմանների։ Նա բարձր է գնահատել հայկական կրթական հաստատությունների դերը Սփյուռքում եւ ջերմ ու անմիջական զրույցի ընթացքում պատասխանել նրանց հետաքրքրող հարցերին։ Հիշեցնենք, որ Արայիկ Հարությունյանին IT ընթացքում ուղեկցում է Ավստրալիայում Արցախի հանրապետության մշտական ներկայացուցիչ Քայլար Միքայելյանը։ Պետական նախարարի աշխատանքային հանդիպումները Ավստրալիայում շարունակվում են։ Լեռնային Ղարաբաղի հարցի խաղաղ կարգավորումը Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության անվտանգության առաջնահերթ խնդիրն է։ Մեր դիրքորոշումը անփոփոխ է։ Երեք պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում զինված ուժերի ղեկավար կազմի օպերատիվ հավաքի մասնակիցների հետ հանդիպմանն ասել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահ զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատար Սերժ Սարգսյանը։ Մի բան ակնհայտ է, մենք շարունակելու ենք բանակցությունները եւ մեր գործընկերային շփումները ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահների հետ, բայց Բաքվից անընդհատ հեղեղվող սպառնալիքների պարագայում զինված ուժերը մեր հենարանն ու կռվանն են։ 2016 թվականի ապրիլյան գործողությունները հակառակորդի կողմից ուժերի հարաբերակցությունը ստուգելու խոշոր փորձ էր։ Նրանք իհարկե այդ փորձը տանուլ տվեցին։ Մենք պետք է հետևողական աշխատենք եւ մշտապես պատրաստ լինենք հակադարձելու ուժերի հավասարակշռությունը խախտելու հակառակորդի բոլոր խոշոր եւ մանր փորձերին։ Մենք բազմիցս ցույց ենք տվել հակառակորդին եւ պետք եղած դեպքում կրկին ցույց կտանք ռազմական ճանապարհով Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը լուծելու անհերանկարայնությունը։ Եվ ամեն անգամ որքան գրագետ, որքան ցավալի պատասխան կարողանանք նրանց տալ, այնքանով մենք այդ մտայնությունը նրանց գիտակցության մեջ կամրապնդենք։ Մեր հետևողական աշխատանքի հիմնական նպատակն է լինելու հակառակորդի մեջ հենց այդ գիտակցության ամրապնդումը։ Մասնավորապես ասել է Սերժ Սարգսյանը զինված ուժերի ղեկավար կազմի օպերատիվ հավաքի մասնակիցների հետ հանդիպմանը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Այսօր Ստեփանակերտի Քրիստոֆոր Իվանյանի անվան ռազմամարզական վարժարանում մեկնարկեց Արծվիկ ռազմամարզական խաղերի հանրապետական փուլը, որին ներկայային Արցախի հանրապետության կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Նարինե Աղաբալյանը, պետական այրեր, գեներալներ, հյուրեր։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում. Ամեն տարի Արծվի ռազմամարզական խաղերի մեկնարկը տրվում է մարտ ամսին։ Այս տարվա խաղերը նվիրվում է Արցախյան շարժման 30-ամյակին։ Սա նշանակում է, որ հանրապետության հանրակրթական դպրոցների բարձր դասարանների աշակերտները ավելի մեծ պատասխանատվությամբ են մասնակցում խաղերին, դրանով եւս մեկ անգամ ապացուցելով, որ նրանք արժանի հետնորդներն են իրենց հայրերի ու պապերի։ Հյուրերին ու արծվիկներին առաջինը ողջունեց կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Նարինե Աղաբալյանը։ Նախ ուզում եմ ողջունել բոլորիդ եւ շնորհավորել Արտվիկ ռազմամարզական խաղերի մեկնարկի առիթով։ Վարժարանի սաներից շատերը, որ ձեր տարեկիցներ են, տարիներ անց համալրելու են մեր պաշտպանության բանակի սպայական կազմը, քանզի նրանք իրենց համար որպես մասնագիտություն են ընտրել ռազմական գործը։ Պաշտպանության բանակի հրամանատարի ազնագազմի հետ տարվող աշխատանքների գծով տեղակալ գեներալ-մայոր Վարդան Բալայանն իր ելույթում նշեց, որ Արցախում դպրոց բանակ համագործակցության մակարդակը կարելի է օրինակելի համարել եւ Արցախի ռազմամարզական խաղերի կազմակերպումը դրա վկայությունն է։ Համարհաճելի է իսկ ներկա գտնվել այս միջոցառմանը, ամեն տարի ավանդական դարձած միջոցառմանը, որը գիտեք որ հիմք է դրում ռազմայնասիրական դաստիարակության ամրապնդման, եւ կասեի որ բանակաշինության գործընթացին բայց մենք գիտենք որ այսօր մեր բանակը զինված է այնպիսի սպառազինության եւ տեխնիկայով որի օգտագործումը եւ նպատակին հարված հասնելը հակառակորդին պահանջում է ունենալ բանիմաց գրագետ զինվորներ Բարձր գնահատելով դպրոցականների կողմից ամենամյա ռազմամարզական խաղերի անցկացումը ազգային ժողովի պատգամավոր Լեռնիկ Հովանեսյանը մասնավորապես ասաց. 1988-94 թվականներին մեր ժողովուրդը կարողացավ ելնել ազատագրական պայքարի եւ այդ ազատագրական պայքարը ավարտվեց երկու պետականությունների կերտմամբ։ Եվ այդ պետականությունները կերտվեցին մեր ազատամարտիկների արյան գնով։ Այսօր մենք պետք է այնպես անենք, որպեսզի այդ երկու պետականությունները ունենան իրենց հավերժական ուղին։ Մարտունու թիմից հերհերի միջնակայք դպրոցի աշակերտուհի Լուսինե Հարությունյանն իր ելույթում նշեց, որ նման ռազմամարզական խաղերը եւս մեկ անգամ ապացուցում են, որ Արցախցի պատանին իր ֆիզիկական պատրաստվածության եւ ռազմահայրենասիրական դաստիարակությամբ միշտ պատրաստ է հայրենիքի պաշտպանությանը։ Այսօր մենք անչափ ուրախ ենք եւ ուզում ենք Հերհերի Ալի Քիթերյանի անվան միջնակարգ դպրոցի ուսուցչական եւ աշակերտական կոլեկտիվի անունից շնորհավորել բոլորին այս տոնի արթիվ։ Ես ցանկանալ ուժեղ կամք, ամուր ոչի, առողջություն, նորանոր հաղթանակներ նվաճելու համար։ Ռազմամարզական խաղերը բարձր մակարդակով անցկացնելու համար ստեղծված են բոլոր անհրաժեշտ պայմանները, վստահեցնում են կազմակերպիչները։ Ոստի համոզված են, որ երրորդյա մրցույթներում հականատես են լինելու ուշագրավ պայքարի։ Նշենք նաև, որ մրցույթների արդյունքները կամփոփվեն մարտի 22-ին Ստեփանակերտի մարզադաշտում։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Այսօր Ստեփանակերտի Աշոտ Ղուլյանի անվան հիմնական դպրոցում տեղի է ունեցել ռուսական խոսքի օրերը Արցախում միջոցառման հանդիսավոր բացումը։ Միջոցառմանը ներկայային Հանրապետության առաջին տիկին Անահիտ Սահակյանը, Կրթության, Գիտության եւ Սպորտի նախարար Նարինե Աղաբալյանը, հյուրեր Ռուսաստանի Դաշնությունից եւ Հայաստանի Հանրապետությունից։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Ավանդույթի ուժով ռուսական խոսքի օրերն Արցախում կրկին երշուրժն է հավաքել ռուսաց լեզվի սիրահարներին։ Դպրոցի Բաքու միջոցառման մասնակիցներին դպրոցականները դիմավորեցին ֆլեշմոբով ու աղոհացով։ Դպրոցի տնօրենի ուղեկցությամբ հյուրերը ծաղիկներ խոնարեցին կրթօջախի парքի սրահում Աշոտ Ղուլյանի Վաշտի ու դպրոցի շրջանավարտ նահատակների լուսանկարների առաջ։ Միջոցառման նախաձեռնող կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարության ռուսաց լեզվի տեսուչ Ռուբեն Օսիպովը ողջունելով ներկաներին ասաց, որ ռուսաց լեզվի դասավանդումը հանրապետության դպրոցներում գտնվում է պատշաճ մակարդակի վրա։ Наша республика всегда славилась своими успехами в обучении русскому языку. Մեր հանրապետությունը միշտ էլ աչքի է ընկել ռուսաց լեզվի ուսուցման բարձր մակարդակով։ Այսօր էլ դպրոցների տնօրենները, ուսուցիչներն ու աշակերտները շարունակում են այդ ավանդույթները։ Ռուսական օրերը եւս մեկ ապացույց է երկու ժողովուրդների մշակութային հազարամյա կապի։ Միջոցառման ավանդական հյուրը ռուս բանաստեղծ Վիկտոր Կոնոպլովն է։ Հոբելյանական էր նրա այցելությունը։ Նա Արցախ էր ժամանել 10-րդ անգամ։ Այսօր մենք տեսանք, որ երեխաները ոչ թե պարզապես երգում են կամ արտասանում, այլ զգում են այդ ամենը։ Դա խոսում է լեզվի խորը իմացության մասին, որովհետև լեզուն միայն գիտելիք չէ, այլև սիրտ ու հոգի։ Միջոցառումը կազմակերպված էր հայկական եւ ռուսական մշակույթների համադրմամբ, այնտեղ եւ հայկականություն կար, եւ ռուսական ոգի։ Ակադեմիկոս Գրիգորի Գաբրելյանցը հիացած էր շնորհալի երեխաների կատարումներից։ Նա շնորհակալություն հայտնեց դպրոցի ուսուցիչներին երեխաների մեջ ռուսաց լեզվի ու մշակույթի հանդեպ սեր սերմանելու համար։ Նա խոսեց այն մասին, թե ինչու են Արցախում լավ տիրապետում ռուսաց լեզվին։ Представьте себе Азербайджан. Это республика внутри Советского Союза. Պատկերացրեք Ադրբեջանի Հանրապետություն եւ նրա կազմի մեջ գտնվող հայկական ինքնավար մարզ։ Արցախում պիտի խոսեին կամ ադրբեջաներեն կամ ռուսերեն, ընտրությունն ակնհայտ էր։ Արցախն ընտրել է խորհրդային երկրի լեզուն, դա անհրաժեշտ էր ազգային ինքնության պահպանության համար։ Կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Նարինե Աղաբալյանը շարունակեց ակադեմիկոս Գրիգորի Գաբրելյանցի միտքը, նշելով, թե ռուսաց լեզուն ինչ դեր ունեցավ մեր ժողովրդի համար։ Хочу тоже подчеркнуть, что годы азербайджанизации Карабаха русский язык служил своеобразным средством защиты от насильственной ассимиляции. Ուզում եմ ընդգծել, որ Ղարաբաղի ադրբեջանականացման տարիներին ռուսաց լեզուն ծառայել է որպես պաշտպանության յուրատիպ միջոց ադրբեջանական հարկադիր ուծացումից, մշտապես արթուն պահելով ազգային ինքնության զգացողությունն ու անկախության ձգտումը։ Խորհրդանշական է, որ այս տարի մենք նշում ենք Արցախյան շարժման 30-ամյակը, երբ մենք մենք բազմաթիվ կյանքերի գնով կարողացանք տեր կանգնել մեր ազգային ինքնորոշմանը։ Միջոցառման ավարտին երեխաները երազանքների ժապավեններ կապեցին հայկական ծիրանու եւ ռուսական բիրոսկան խորհրդանշող ծառի վրա։ Յուլիա Վանյան այսօր Քաշաթաղի շրջանում հողագործությանն ու այգեգործությանը զուգահեռ զարգանում է նաև անասնապահությունն ու մեղվաբուծությունը։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Զոհրաբ Ըրքոյանը։ Ըստ Կասյապազյան անձնապահական սպասարկման կայան փողակի տեղեկանքի ներկա դրությամբ շրջանում 10000 գլուխ խոշոր եղջերավոր անասուն։ Համը եղջերավորների ցիվը կազմում է 21000-ից ավելի։ Խոզերը մոտ 4000։ Վերջին տարիներին ավելացել է ներվարտանությունների քանակը՝ մոտ 6000։ Կաշաթաղան մասնապուժական սպասարկման կայան փողակում գործում է համապատասխան լաբորատորիա։ Շրջանում ընդհանուր աշխատում են 22 մասնապուժներ։ Տնօրեն Արմեն Էլբասյանը այցելեցի շրջանի ամենաարավային բնակավայր՝ Արաքսամետ Մուսնավան քաղաք, որտեղ վերջերս խոզերի աֆրիկյան ջանտախ սուղանդություն է գրանցվել։ Անդրադառնալով այդ կենտրոնների փաստացին Արմեն Էլբասյանն ասաց, ովերը, ոչխարներն ու միասմբակավորները նույնպես պետք է լինեն սովորության տակ։ Շրջանի գլխավոր անասնաբուժը հորդորում է բնակչությանը, որ անասունների հիվանդության դեպքում դիմեն անասնաբուժներին, դեր բերելով նրանց կողմից նշանակված եղամի Հերախոսակապով մեր հաջորդ տեղեկատվությունը ստացվել է Մարտունու շրջանից։ Շրջանի արմիութենական կառույցի աշխատանքներին է անդրադառնում մեր արտասթիկային թղթակից Կարինե Դադամյանը։ Հանրապետությունում պետական աջակցությունը եւ ուշադրությունն արմիությունների գործնեության նկատմամբ տարեստարի մեծանում են։ Միության կողմից կատարված աշխատանքների շուրջ զրույցի ընթացքում Շրջանառկազմակերպությունների միության նախագահ Աշոտ Մարտիրոսյանը նշեց, որ գրանցված է 202 սկզբնական արմիությունական կազմակերպություն։ 2016 թվականի համեմատ 2017 թվականին ավելացել է մեկ կազմակերպություն աշխատում են ահմիությունների շարքերը համալրելու, ժողովրդի վստահությունն էլ ավելի նվազելու, աշխատավորների աշխատանքային սոցիալ-տնտեսական իրավունքներին ուշահեն առնչվող պահանջները կատարելու ուղղությամբ, նաև ակտիվորեն մասնակցում մեր պետության կերտման, հզորացման եւ խաղաղության համարապնդման գործին։ Անցած տարում սկզբնական կազմակերպություններից ահմիության ընթացիկ հաշվին է փոխանցել 17 միլիոն 562 հազար 245 դրամ համավճար։ Այդ ընթացքում սկզբնական կազմակերպ միջոցային կոսմասայական ռազմահայրենասիրական միջոցառումների անցկացման եւ նյութական աջակցության նպատակով ճշմարտությունից ստացել են 7 միլիոն 600 հազար դրամ գումար 2017 թվականին արմիության 28 անդամի համար ձերքեպել առողջարանային ուղեգրեր։ Տարբեր սոցիալական խնդիրների լուծման համար արմիության 27 անդամի տրվել է նյութական օգնություն։ Եվ թողարկման ավարտին եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում կդիտվի փոփոխական անբավարարություն, ցերեկը սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ։ Վարկյանում 3-ից 8 առանձին վայրերում հնարավոր է 15-ից 20 մետր ուժգնությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 9-ից 13, ցերեկը 17-ից 21 աստիճան տաքություն։